katika darsa ya jana darsa ya pili tulisimamia katika hadithi ya tano katika abwab kuhusiana na qiyami shahr ramadan hadithi ya abi dharr al-ghifari radiyallahu anhu asema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna ar-rajula idha sallama al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylah mtu akisimama nyuma ya imamu kuswali swala ya tarawih mpaka atakapomaliza imamu swala ya tarawih huyu ataandikiwa kana kwamba amesimama usiku kutwa tulisimamia hapa tukasema kuwa kuna masala wanachuoni huitaja nayo husiana ni ipi bora baina ya mwenye kuswali peke yake nyumbani au ambao waswali katika jamaa kwa mujibu wa hadithi hii inna rajula idha salla ma al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul layl katika sharh ya sahihi muslim ya al-imam Abu Zakaria An-Nawawi ametaja hili masala asema ittafaqa al-ulama'u ala istihbabiha ay salat tarawih wanachuoni wameafikiana kuwa salat tarawih ni mustahab واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أو في جماعة في المسجد لكن wakatofautiana ni ipi bora baina ya mtu kuswali nyumbani munfaridan peke yake au akakusanyika na wenzake jamaa msikitini ni ipi bora ikhtilaf imekuja kutokamana na nususa ambazo kuwa zimekuja kutaja fadla ya swala ya jamaa wakadhalika kuja mahimizo au mapendekezo ya mtu kuswali nyumbani kama vile hadithi aliposema Mtume صلى الله عليه وسلم afdalu salati salatu almar'i fi baytihi illa almaktuba aiywa swala bora ya mtu ni swala yake nyumbani kwake illa swala ya faridha yani swala za sunna ubora wake ni kuswaliwa nyumbani sasa kana kwamba kuna taarud baina ya hizi adilla ndiposa wanachuoni wakatofautiana ni ipi bora asema rahmatullahi alayhi فقال الشافعي وجمهور أصحابه قول يا إمام شافعي نا جمهور يا وفواتي ومذهب شافعي wa Abu Hanifa wa Ahmad na kadhalika Abu Hanifa na al-Imam Ahmad wa baadhi al-Malikiyya wa ghayruhum na baadhi ya wafuasi wa madhhab ya Malikia na wanachuoni wengineo kauli yao ni kuwa al afdalu salatuha jamaa bora ya swala ya tarawih ni kuswaliwa kwa jamaa swala ya tarawih katika jamaa ndio bora wasema au hujao yao kama faalahu Umar wasahaba kama alivyofanya Umar aliwakusanya watu nyuma ya imam mmoja wasahaba na masahaba wakafikiana naye katika hilo wakawa wenye kuswali katika jamaa wastamarra amalu muslimina alaiha na ikawa ndiyo matendo ya waislamu aiywa katika vipindi vyote toka Umar alipowakusanya ikawa mpaka leo hii watu waswali kwa jamaa لانه من الشعائر الظاهره فاشبه صلاه العيد kwa kuwa hii ni katika alama za dhahir za Uislamu ambayo kwa yafanana na swala ya Eid watu wanapokusanyika na katika uwanja umma adhima kadhalika swala tarawih ni katika alama za kudhihirisha Uislamu wakapendekeza kuwa au wakafadhilisha swala ya jamaa swala ya tarawih katika jamaa hii ni kauli ya kwanza na wanazo nusus ambazo kuwa zaunga mkono na kuipa nguvu kauli yao kama hadithi ambayo kwa tumesoma hadithi ya mlango inna rajula idha ma al-imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamu layla mtu akisimama na imamu mpaka akamaliza swala zake imam huyu ahesabiwa kana kwamba amesimama usikuchwa hii ni kauli ya kwanza ama kauli ya pili asema al-imam Abu Zakaria an-Nawawi وقال مالك وابو يوسف na kauli ya Imam Malik rahimahullah na Abu Yusuf ambaye ni mwanafunzi wa al-Imam Abu Hanifa wa baadhi shafi'ia wa ghairuhum na baadhi ya wanachuoni wa madhhabi ya kishafi'i na wanachuoni wengineo kauli yao ni al-afdalu furada fil bait tarawe kuswaliwa manyumbani kila mtu peke ndiyo bora swala ya tarawe kuswaliwa aiywa manyumbani kweke ndiyo bora pasina jamaa likauli sallallahu alayhi wasallam na dalil ni hadith sahihi ya mtume aliposema afdalu salati salatu almar'i fi baytihi illa almaktuba swala bora za sunna ni swala inayoswaliwa manyumbani swala ya mtu nyumbani kwake illa almaktuba illa swala ya fariba atakiwa ajumuike na waumini msikitini haithu tunada pale panapolinganiwa panapoitaniwa akusanyike na waumini panaponinganiwa kwa hivyo hii ni kauli yao na hoja yao kuwa swala ya sunna bora iswaliwe nyumbani na tarawih kama ilivyotangulia ni sunna taingia katika jumla ya hii ahadith hii hadith aiyo hukumu yake yaingia chini ya hii hadith swala bora ya mtu nyumbani kwake na swala ya sunna ila swala ya faridha natakiwa swali msikitini nao wana hujja kwa kauli yao kuwa kuswali nyumbani ni bora na madhhabi ya kwanza kuswali kwa jamaa ni bora nao wana hujja asema mwanachuoni al-Hafiz Zainuddin al-Iraqi katika Tarh tatrid kujaribu kukusanya baina ya hizi kauli mbili asema ثم قال الإراقيون wa وغيرهم kisha wakasema wanachuoni wa Iraq naam na wanachuoni as na wengineo katika kusanya hizi kauli mbili wakasema hadha alkhilafu fi man yahfadhu alqur'ana hii tofauti yafaa kwa yule ambaye kuwa anahifadhi Qur'an hii tofauti ikhtilaf baina ya ubora katika jamaa au kuswaliwa nyumbani hii yasemwa kwa yule ambaye kuwa amehifadhi Qur'an na wala si kwa watu wote je ni bora kwa mwenye kuhifadhi Qur'an aiswali msikitini swala tarawe au ni bora aswali nyumbani kwake akisoma Qur'an kamili hii ikhtilaf ni kwa huyu na wala sio kwa ambaye kuwa hajahifadhi Qur'an wala yukhafu wala yakhafu alkasalu anha naye mwenyewe hali yake asiyo mwenye kuogopea uvivu yani anayo nishati akiwa nyumbani aweza kaswali wala tahtallu aljamaa fi almasjid bitakallufi na wala haitokosekana swala ya jamaa msikitini iwapo huyu hafidh atakosa kuja msikitini hizi masharti ambazo kuwa wameka kuwa hii masala yafungamana na hafidh ambaye kuwa hana uvivu na wala kosekana kwake msikitini haito kukosesha kupatikanwa kwa jamaa msikitini kwa masharti haya huyu ndiye ambekuwa ikhtilafi hii yafaa naye asema fa in fukida ba'du hadha faljamaa afdalu qat'an iwapo itakosekana baadhi ya masharti haya basi swala ya jamaa ni bora yani iwapo mtu si hafi basi bora kwake aje kuswali katika jamaa au ni hafidh walakin msikitini kutakosekana watu wa kuswali basi ni bora aje msikitini ili atengeze jamaa hiyo ndio itakuwa bora kwa hivyo masala hii yafungamana na hufadh na wala sio ambao sio hufadh ama kwa kuwa hufadh bora kwao ni waunge jamaa waswali nyuma ambayo ilikuwa ni ni hafidh wallahu aalam